3B, 2, 3. Repetition drill. תרגיל שינון. Listen and repeat. הקשב וחזור. רבקה שותה קפה. רבקה שותה קפה. אנחנו שותים בירה. הן שותות תה. אורי שותה קוקה קולה. היא היא שותה קוקה קולה. אתם אתם שותים קוקה קולה. רינה ודליה. רינה ודליה שותות קוקה קולה. אורי ודני. אורי ודני שותים קוקה קולה. 3B 2, 5, places to go, לאן ללכת, הקשב וחזור, listen and repeat. תיאטרון, מוזיאון, בית קפה, קולנוע, אופרה, קונצרט, קפטריה. The following sentences contain the word go in present tense. Transform the sentences by changing the verb to a verb phrase containing the verb want in present tense and the verb go in its infinitive form. אני הולך לתיאטרון אני רוצה ללכת לתיאטרון. אני הולכת לבית קפה אני רוצה ללכת לבית קפה. דוד הולך לקפטריה. דוד רוצה ללכת לקפיטריה. רינה הולכת לשתות קפה. רינה רוצה ללכת לשתות קפה. אנחנו הולכים לקולנוע. אנחנו רוצים ללכת לקולנוע. אנחנו הולכות לאופרה. אנחנו רוצות ללכת לאופרה. אתם הולכים למוזיאון. אתם רוצים ללכת למוזיאון. הן הולכות לתיאטרון. הן רוצות ללכת לתיאטרון. 3B27 Expand the noun to a sentence using the given subject. רופא חנה חנה רוצה להיות רופאה. שחקן דן ורון דן ורון רוצים להיות שחקנים. פקיד גברת כהן גברת כהן רוצה להיות פקידה. תלמיד דן דן רוצה להיות תלמיד. מורה רות ואביבה רות ואביבה רוצות להיות מורות. קופאי, אורי אורי רוצה להיות קופאי. שחקן, מרים. מרים רוצה להיות שחקנית. סטודנט, גליה ורות. גליה ורות רוצות להיות סטודנטיות. רופא, אתם, אתם רוצים להיות רופאים.